Apóstol Pedropa Pa CAJ kartan. Punta kaj capítulo. pa jallarinin manta. PA servegnin hinaspa apostolnin, ñoja Simón Pedrom kai kartata apachimoikichik, ñojaiko hina Ispa precioyoq salvación kunaman. CHAITAJA chaskerhanchik, Dios ninchik hinaspa salvagninche Jesucristo, alligruraj raikum. Dios ya anchanchata kichik, ninche kawsachisunkichik, jesús hinaspa Jesús imainam kanang manta. Dios kananmanta. mi ningwan tukui iman juar hanchik, chikpa. hinaspa payta sirvinanchikpaq. Chaytaqa huarqanchik, PIWAN sumaq sunqu kayninwan MI, riqsichiwaspanchikmi. CHIK Piwan mi, kayninwanmi huarganchik hatun DIOS promisankunata, chaynapi kananchik hukllakananchikpaq hinaspa kay pachapi mana allin ruray Munashanchikmanta pag. Chayraykuya inispaha, kallpanchakuychik allin sunquyuq kanaykichikpaq. Allin sunquyuq karuspañataqya kallpanchakuychik aswan paciencia kanaykichikpaq. paciencia karuspañataqya kallpanchakuychik controlakuq kanaykipaq. dios dios ta pacienciakuspañataq Diosta serviychik Diosta servispañataq wawqipanintin sientinakuychik sientiñakuspallataq kuyakuyaychik. Sichu aswan aswan kaykunata ruraptikichikqa, vidaykichikqa manam yanqapaqchu manam Manataqmi yanqapaqtaqchu señor ninchik Jesucristupas riqsirqanchik. Mana kaykuna y ichaqa kachkan ñawsa hina, mana ancha paija Dios Diospune inaspa hinaspa aklasuptikichikqa, qahayna sayanaykichikpaq ya kallpanchakuychik. Chaynata ruraspaykichikqa manam haykapipas kichikcho. Chaynapim salvakoq Señor ninche Jesucristupa wiñawiñaypaq kichik. kusikuyllawanña Chayraikum chaykunataha chaykunataqa yuyachikchasaykichik yachachkaptikichikpas, inaspa chihapi jajaina sayachkaptikichikpas. Alimpahmi kriini, kunamanta yuari kachita. Señor ninche Jesucristum, nikuwanña chaylla Atishaitam Atishaytam wanyukuptipas kaikunamanta kaykunamanta yuyanaykichikpaq. Kristupa kancharinin manta Manam cuentuta hinachu, jai haikiko señor ninche Jesucristopa atinin mantawan hamunan mantaha. Kikiko punim kancharichka hatun kaininta. Dios taitan paita Chaspan, achkerichirja hinaptinmi sumaqllaña hanaq pachamanta rimamurja. Paymi kuyasqa churi, paraykum kusisqa kachkani, nispa. Ñuqaykupunim uyarirqaniko Hanach pachamanta nimusqanta. Chaytaja uyarirjaniko Dios pakllashqan urhupi, Señor wankachkaspaikum. Kay uyarisqaykumantapas, aswan hapipakunaraqmi kapuachkanchik Diosmanta manta Allin Allintam rurankichik, chay qillqasqankuta tutayaypi ratachkaq lamparata hina sumaqta qawaspaykichikqa. Natamar rurankichik Jesucristo, losero Junas en roikichikta kancharimunankama. KAITAYAYA kayta Dios manta willakuqkunaqa qillqarqa, manam kikinkupa entendisqanman hinayachu. Paykunaqa qillqarqa manataqmi runapa munasqanman HINALYACHU Aswanqa chuya espiritupa hangman hinam, manta rimarqaku.